вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у яшчэ на пачатку 1980-х праходзячы каля купалаўскага тэатру ў менску можна было заўважыць грузную постаць мужчыны ў барэце які ў перавалку ішоў па вуліцы распораз адказваючы на прывітанні мінакоў мужчыну гэтага ведалі тут бадай усе а Напрыканцы свайго жыцця Владзімир Караткевіч стаў самым папулярным і чытаным беларускім пісьменнікам. Ягоныя кнігі, прадмовы да якіх пісаў сам Васіль быкаў, выдаваліся 60 і болей тысячнымі накладамі. Па іх выстройваліся чэргі. Яны стаялі на паліцах кнігарняў у так званых кнігаабменах, што было сведчаннем найвышэйшай запатрабаванасці. А сустракаўся мужчына каля купалаўскага тэатру, таму што жыў тут на вуліцы Карла Маркса, куды засяліўся ў 1973 і адкуль у 1984 адправіўся ў апошняе сваё падарожжа. У сённяшняй перадачы зміцер бартосік распавядае пра наведванне гэтага знакавага адрасу беларускай культуры. Mm -hmm. назваць караткевіцкі дом на вуліцы Карла Маркса у Мску забытым адрасам не паварочваецца язык. Будынак, у якім была апошняя кватэра пісьменніка, вядомы кожнаму сталаму мінчуку у першую чаргу дзякуючы мемарыяльнай шыльдзе з якой пазірае той караткевіч якім ён мог быць вясною 1973 -га. ідучы у госці у 24ю кватэру дому нумар 36 я меў дзіўнае пачуццё сваёй спозненасці бо тэарэтычна мог спаткацца з гаспадаром кватэры і да 1984 -га году у падарожжа да караткевіча я паклікаў з сабою ягонага колішняга суседа літаратара адама глёбуса і мастацтвазнаўцу Ізабелу гатоўчыц якая працавала разам з валянцінай жонкай пісьменніка ў акадэміі навуку У архіве спадарыні Ізабеллы ёсць унікальныя фотаздымкі: веснавы лес, пікнік, шчаслівая пара караткевічаў. Гэтыя фотаздымкі паходзяць з часоў, калі володдзя караткевіч працаваў над кніжкай зямля под белымі крыламі. Володдзя быў перад тым, як ён прыступіў да працы над гэтай кніжкай у стане такой дэпрэсіі, якая падштурхоўвала жонку валодзі валю шукаць некага ратунку. Яна разумела, што гэты ратунак можа быць аднойдзены толькі тады, калі валодзя сядзе за працу. Аднак, як гэта бывае, напэўна, у творчых асоб валодзя мучыўся новай кніжкай і таму ён быў вельмі некамфортны для акружэння. Ён тэнерваваўся, ён мог разагнаць кампанію, якія ўвогуле ён любіў і часта збіраў дома. І калі ты бачыў усё гэта, то конечно было зразумела, што ў ім пачынае жыць новая кніжка. І валя, якая была вельмі разумнай спадарожніцай валодзі, э, пачала шукаць нейкі спосаб для валодзі пабыць у адзіноце сканцэнтравацца. І паколькі ў мяне былі сяброўкі ў спутніку, а ім належыў атэль юнасць на мінскім моры, Там быў знайдзены пакой і валодзя мог на працягу месяцу і нават больш словам на той час які спатрэбіўся для напісання кніжкі там жыць і такі пакой быў зняты я памятаю што гэты нумар пакоя быў на другім паверсе што ён быў вельмі маленькі там размяшчаўся стол і ложак радыё свабода вострая брама у цыкле памятных адрасоў культуры сёння расповед з метра бартосіка пра апошнюю менскую кватэру у владимира караткевича кожную нядзелю мы звалі прыязджалі у атэльёнасць каб прывесці нейкія прадукты для володзі ну і каб там правесці нядзелю разам з ім ну і звычайна раніца этой нядзелі праходзіла збіранне смарчкоў што валодзя вельмі любіў ніхто не збіраў акрамя валодзя і валодзя так сур'ёзна ставіўся да збірання гэтых грыбоў што напрыклад калі ты ў лесе аказваўся побач з валодзем на адлегласці трох метраў валодзя рабіўся вельмі сур'ёзны і вельмі страшна крычаў калі хоць адзін падыдзе бліжэй чым на 10 метраў да мяне страляю без папярэджання. колькі не слухаю гісторый пра яго, заўжды складаецца ўражанне, што мне распавядаюць пра нейкага не зусім дасціпнага чалавека, што да вобраза караткевіча ва ўяўленні не стасуецца аніяк. Не іначай справа тут у павярхоўнасці адных толькі словаў. Мае суразмоўцы, тыя, каму пашчасціла гаварыць і бачыцца з ім ледзь не штодня, ужо не перададуць усе сітуацыйныя нюансы і тонкасці інтанацыяў без якіх яго сёння зразумець не лягчэй, чым прачытаць залатога Бога. Але што цікава, слухаць пра яго хочацца болей і болей, працягвае Адам Глёбус. У яго было вялікае пачуццё гумару, што для беларускай <laughs> літаратуры разумешае даволі не характэрна. І при тым гумара такого тонкага часам іранічна шмат хадовага ён мог выбудоўваць камбінацыю інтрыгаваць і з ім конечно цікава было ён ведаў шмат жартаў любіў жартаваць он перачытаў зачытаўся гашакам чапікам збіраў у яго было там этих швейкаў штук 50 розных спаў са швейкамі не ну, заўсёды ложак быў прыбраны цацкамі там швейкі ён збіраў ляльки чарцей вельмі любіў розных самых чарцей казкі пра іх пісаў і швейкаў збіраў яны заўсёды на падушках там яго былі любімыя мягкія чэрці і швейкі его нельга назваць дысідэнтам але наколькі ён быў савецкі чалавек антысаветчык там ці дысідэнці змагар за нейкія каштоўнасці таксама нейкая ідэальная рэч якую не ма прыроде Яна выдуманая палітолагамі, як Гоголь пісаў, што шыта за пісьменнік, які не можа падмануць цэнзара. Ясно, что Караткевич подманывал цензор. Ясно, что его забороняли. Романы по 20 годов не выходили. И что у осяродку письменников, коли у тебе ничего не заборонили, но ну який ты письменник. Назвать диссидентом я бы не называл. Мне по первое слово не подобается диссидент, разумеешь, как и советский человек. Это хучей политологичный термин, чем реальная жить. Дядя Володя белорусский письменник выдатны беларускі пісьменнік класік беларускай літаратуры притым рэдкі беларускі пісьменнікі якога дзеці читаюць задавальненне у кватэры пісьменніка цяпер жыве сям'я алены і васіля сянкевічаў у Алена Сянкевіч гераіня апавядання як руйнуюцца ідалы. Пляменніца клясыка, дачка ягонай сястры Наталлі. Спадары Алена і Васіль стараюцца не чапаць нічога, што засталося з тых караткевіцкіх часоў. І ў кабінеце пісьменніка, як нідзе, мяне наведала пачуццё прысутнасці ягонага гаспадара ці то ад таго, што вакол няма холоднай нежывой музейнасці, ці то ад таго, што ўсё тут настолькі прапахла папіросным дымам, што здаецца, чалавек выйшаў па беламор гадзіну таму. Але зараз вернется это был дядька не письменник хутчэй ну. <laughs> хотя безумоўно я особисто <laughs> я мы жили в челябинскую калі мы сюда приехали и я не вывучалі ні, ні беларускую мову ні літаратуру нічога лишь вот пачала чытаць я по-беларуску дзякуючы дзядзьку і ужо потым неяк прыйшло такое адчуванне што ён вялікі пісьменнік чалавек у які зрабіў не, не толькі для літаратуры для ўсяго народу як мала хто так зрабіў як ён але ж тады на жаль не хапіла розуму занатаваць нешта аказалася што дзядзька будзе заўсёды кабінет караткевіча гэта вялікі пакой вокнамі на вуліцу Карла маркса дзве сцяны ад падлогі да столі застаўленыя кніжнымі шафамі бібліятэка вельмі разнастайная ад беларускіх літаратурных навінак да расейскай бальбы большой энцыклопедии 1896 году выдания. І на кожнай паліцы перад кнігамі безліч усялякіх сувеніраў, драбностак, марскіх каменьчыкаў, нейкіх шкатулак, фігурак і чорт ведае чаго. Швейкі і чэрці ў гэтым парадзе сапраўды займаюць заўважнае месца. Насупраць вакна канапа над ёю гіпсавая пагоня і партрэт Богдановіча. Василь Сянкевич. Тут засталося амаль все так, як... Засталося все так, як було при Краткевичу. Тут швейка. У його у різних уявах, він йосі, <laughs> от тут висить швейк, так, там, так, ага. Так. Йон, де тільки бачив ці фігурки, він завсюди ли, ті сам купляв, ці йому дарував. Ось швейк, ось швейк. А, а це дядуля, це його дядуля по мамі, дядуля Василь. Ён вельмі быў разумны чалавек і адукаваны тарачоўскі. Гэта гаспадар таго дома, які зараз там яшчэ захаваўся. Дзед пісьменніка у рагачоўскім доме, якога я калісьці быў, на здымку глядзіцца пад стаць свайму дому. Такі ж грунтоўны і станісты, з сур'ёзным ледзь несярдзітым позіркам з-пад белых броваў, з вялізнаю белую каляднаю барадою. Я сеў за караткевіцкі пісьмовы стол, не магу сказаць, што мне было надта утульна. Працягвае Ізабела гатоўчыц. Я памятаю, калі быў так званы разгром нацыяналістычна настроенных навукоўцаў у акадэміі. Чарговы разгром. Гэта 70-тыя годы. І Валю Караткевіч, гэта я ведаю з яе расказа мне з такога расказа, які я ніколі не магла позволіць сабе каму-небудзь яшчэ расказаць. Это была такая сяброская ціхая размова. Пасля таго, як валю выклікалі аднойчы ў партком у час гэтай кампаніі і парторг сказаў, што валя павінна выйсці на агульным сходзе партыйным і пакаяцца за володю за яго настрой. І разумееце, перад якім выбарам была пастаўлена валя. Яна адна працавала, то значыць, яна адна давала магчымасць неяк жыць і пісаць володзе і калі напрыклад не каецца это значыць напэўна страціць працу а калі пакаецца это значыць пайсці суперак володзе суперак сваей годнасці сумлення і мы ішлі з валей дамоў нам абоім было вельмі цяжка на душы я кажу валю ведаеш што валя насупраць вас жыве ван антонович брыль і можа трэба параіцца з ім ён усё ж такі чалавек які многа бачыў у сваім жыцці валя пагаварыла з ваном антоновичам я добра памятаю як іван антонович сказаў валя не здумайце толькі што б там не было выйсці і каяться Таму што вы сабе потым гэта не даруеце тым больш што вам ніколі гэта не даруе валодзя а аглядаючы залю, пазіраючы на тыя карціны, пейзажы Тханововича і Сергіевіча, на старыя драўляныя скульптуры анёлаў, прывезеныя гаспадаром з экспедыцыяў, я спрабую ўгадаць, хто з персанажаў мог тут жыць. Мне здаецца, гэта пакоі пана дубатоўка. Адчуваецца жарсць да старызны і шырокі нораў, гаворыць Ізабелла гатоўчыць. Пра що драць валодзе можна легенды расказваць. Гэта ўжо было калі не было на свеце валі. Я іду з працы праз александраўскі скверык, што перад купалаўскім тэатрам. І бачу сядзіць валодзя перад фонтанчыкам нешта чытае. Мне паказалася, што ён нейкі задуменны і што ён заняты сваімі думкамі, каб не перашкаджаць, я нават не аклікнула валодзю і пашла далей. Аднак аклікнуў валодзя. Ты што ж не здароваешься? Ну, я кажу, пробач, Володя, думала, може ти зайняти своїми думками, вернулася. Сядай, присіла разом. І Володя раптом питається, може ж у тебе грошей нема, а то у мене хоч, хоч срака єш. Я подякувала Володю, сказала, що ні, гроші не потрібні. Ну, заправди, гроші він не цінив. Не як ставився до їх так, а бояково. Коли були гроші, це значить, що був повний дом гостей, вечором, коли Володя не працював гэта радасць дапамогі блізкім сябрам. Гэта заўсёды, што называецца шырокі жэст. Для валодзі выпіўка калі за столом былі людзі была прычынай для размоў для нейкіх апавяданняў цікавых Аднак калі напрыклад нехта з прысутных наступаў на любімую мазоль володзе закранаў нейкія яго любімыя тэмы не ў тым сэнсе у якім гэта хацелася б володзе альбо неяк непаважліва ставіўся да некага з герояў гістарычных якіх любіў володзя гэта канчалася вельмі шумна шумна гэта мягка кажучы. Ён мог пагражаць, мог устаць і сказаць, каб все ішлі з яго дому, Прычым тут жа адразу збіралі свае шмоткі і адыходзілі. На самадзейным плякаце малады караткевіч у паласатым шведры чухае патыліцу. Здымак адмыслова павялічаны, побач верш. Чакаў я доўга, годзе трымаў сябе рахмана, Няўжо і ў новым годзе не ўбачыць мне рамана. Владзімир Смеович пра гэтыя дзверасю заходзіў, глядзеў тэлевізор, які зараз увошы ў музеі. Ён у нас на лецішы стаяў, я не магу выкінуць рэч караткевіч. Я сябе не адчуваю гаспадром гэтай кватры, кватры караткевіча, это ведаю. Ну не гаспадарым мы тут, але ж так здарылася, што нам трэба заходіць. Гэты світер аддалі музей, у якім ён тут старагава. Чакаў я доўга годзе, трымаў сябе рахмана, Не ўжо і ў новым годзе не ўбачыць мне рамана. Гэта пра каласы. І <laughs> это сябры, іх кампанія была. Радыё свабода, вострая брама. У цыкле памятных адрасоў культуры сёння расповед з метра бартосіка пра апошнюю менскую кватэру у владимира караткевича. Я попрасіў Адама глёбуса успомніць, што яму сказаў Уладзімир Караткевіч такога, што помніцца да сёння. Я, напрыклад, захапляўся э, раманам караткевіча, вельмі яго цаню раман нельга забыць. У першым варыянце ён называўся леаніды не вернуцца на зямлю. Вось чаму Таму што это роман пра кахань. Раман пра рэальнае каханне. Караткевіч паспрабаваў быць пісьменнікам найвышэйшага гатунку. Я наогул вельмі люблю ў літаратуры вот такія спробы. І мне як э, творцы больш цікавяць мусіць правалы літаратараў, чым іх дасягненні. Дасягнение заўсёды невядома як зроблена, натхнение. А вот калі чалавек не дасягнуў, мэта была большая, чым ён змог і можа зрабіць. І я гаварыў пра это з караткевичем і кажу, што задавальненнем прачытаў ваш гэты роман і ён мне вельмі падабаецца. На што ён сказаў, што ведаеш, я рада, што ты ацэньваеш маю творчасць але я скептычна да сябе як да творцы стаўлюсь і ты мусіш ставіцца да сябе заўсёды скептычна і калі ты бачыш что ты не можаш нечае зрабіць то заніжай планку Разумееш, заніжай. Не можеш напісаць выразнае, реалістычнае, класічнае апавяданне. Напішы фантастычна, і сілы будуць увесь час цябе пакідаць. Ты будзеш жыць, і сіл будзе ўсё менш, менш, менш. Разумееш, меншым паэту. І тады, калі сілы зусім скончацца, нават на дэтэктывы, інтрыгу будаваць, логіку, матывацыі прыдумляць, грунтоўнасць это знікне, пішы фантастыку пішы фантастыку пішы лёгка пішы шмат да фантастыкі ніяк не яшчэ не дайду ну дайду Я казаў ужо ў мінулых перадачах, прысвечаных караткевіцкім адрасам, што ў ягоных дамах і мясцінах вельмі моцна адчуваецца тое, што можна назваць ягоным полем. Тут у кватэры над кнігарняй веды яно проста зашкальвае. І спакойна жыць, есці, прымаць ванну, глядзець тэлевізор, класціся спаць, у такім энергетычным атачэнні могуць толькі блізкія. Сапраўды блізкія людзі. Гэта я да таго, што як нам усім пашанцавала з гэтым ніякім незабытым адрасам, дзе жывуць родныя караткевічу людзі, звычайныя менскія інжынеры Алена і Васіль. Чые дзеці без прынукі ведаюць, хто яны і навошта ўсё. На адпачынак валодзя любіў ездзіць на Чорнае мора. І звычайна у верасні з'яўляўся ў збор помнікаў, які знаходзіўся ў цэнтральным будынку акадэміі навук з катранамі. Гэта такія акулы не вельмі вялікага памеру, ўсё ж такі акулы высушаныя на сонцы з вялянымі акуламі, набраўшы многа бутэлек піва. Ён вельмі ганарова так уваходзіў у пакой збора помнікаў выкладаў гэтых катранаў на стол і казаў: «Калі хоць адна сабака адмовіцца іх есці, будзе мець справу са мной. Ну есці гэтых катранаў было непросто, таму што акула ўсё-такі драпежнік і папахівае прабачце псінай. Ну аднак, выслухаўшы такую прадмову, усе елі гэтых катранаў запівалі півам і вельмі хвалілі. міцер бартосік пераканаўся што ў колішняй кватэры владимира караткевича захоўваецца жывы дух гаспадара больш чым праз 20 гадоў пасля ягонага сыходу сёлета ў восені караткевичу споўніцца 75 і гэты ўзрост жывога а не даўно памерлага чалавека наводзіць на пэўныя развагі і фантазіі а Праўда, прысутнасць жывога караткевіча ў сённяшнім жыцці ўявіць цяжка. Адкрыты, рашучы, бескампрамісны, гэтыя характарыстыкі зусім не надаюцца для сённяшняга чалавека. Вось што дзіўна. У тыя застойныя савецкія часы быць такім было магчыма, а сёння не. Больш затое тагачасная ўлада не толькі прыцярпелася да караткевіча, але і па-свойму ўшанавала яго, што ў цяперашнім часе абсалютна нерэальна. Маю на ўвазе не столькі нерэальнасць 60 тысячных накладаў ягоных кніг або нерэальнасць ордэна дружбы народаў, якім ён быў уганараваны на свае 50-тыя ўгодкі. Маю на ўвазе шырэйшая нерэальнасць рамантыка падзвіжніка, калі хочаце генія ў сённяшняй грамадскай атмасферы. Каб лепей зразумець наш час і тое, чаго нам сёння так моцна не хапае, пастарайцеся ўявіць сабе, што Караткевіч не памёр 20 гадоў назад, што ён жывы.